โมตัสสะภะควะโตอาระตุโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะควาตุอาระตุโตสัมมา ตัสสะปะกาวะโตอาราหะโตสัมมาสัมพุทธาสังสิมวงลมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติ โอมาจะมาหาเทวะอภิราปาควันตุเมมหาปุญญะมหาราภุกวันตุเมมีแต่ปาหุหันติควรนามาอุาโมพุทธายา วิราตายโยวิราโคนายะวิราหิงสาวิราทาสิวิราตาสะวิราอิติโยควรภาษามามามาพุทธาสาสวาหุมสามปจิตฉามิเพ่งเพ่งภาบาหาหรือ สังสิโมลมมาจะมหาเทวาสัพเพยาขาปรายันติอมมาจะมหาเทวาอภิราปา็วันตุเมมหาปุญญยมหาราภ็วันตุเมมีแต่พาหัวจิต หัวนามาอุนะโมพุทธายะวิราตายโยวิราโคนายะวิราหิงสาวิราชาติวิราตาสาวิราอิทิโยควรภาษามามามาควรภาษาสวาหม สามปจิตฉามิเพ่งเพ่งภาบะหาหารือรืออาสังสิมวลลมมาจะมาหาเทวาตัพเปยักขาปรายันติโอมาจะมาหาเทวาอภิราภาปวันตุเม มหากุญโยมหาราภพวันตุเมมีแต่ปาหุอาจิควนามาอุนะโมพุทธายะวิราตายโยวิราโคนายะวิราหญิงสาวิราทาสิวิราตาสา วิราหิติโย ควรภาษามานามาควรภาษาสวาหมสามปจิตฉามิเพ็งเพ่งพาบาหาหารือรือ อาสังสิมวมลมมาจะมาหาเทวาสัพเพยาขาปรายันติ อมาจะมาหาเทวะอภิราภาพวันตุเมมหาปุญญยมหาราภพวันตุเมมีเต่พาหุอาติวนามาอุนาโมพุทธายะ วิราตายโยวิราโคนายะ วิราหญิงสาวิราทาติวิราตาสะวิราอิติโยควรภาษามารรมาควรภาษาสวาหมสามปจิตฉามิเพงเพงภาบาหาอรือ อาสังสิมวมลมมาจะมหาเทวาสัพเพยาขาปรายันติ โอมาจะมหาเทวาอภิราภาปวันตุเมมหาปุญโยมหาราภปวันตุเม มีแต่พาหุวติคุรนามาอหุนะโมพุทธายะ วิราตายโยวิราโคนายะ วิราหิงสาวิราธาติ วิราตาสาวิราอิติโย ควรทัสสะมานิมามาควรทัสสะสวาหมตามปจิตฉามิเส่งเพ่งพาบาหาหารือรืออาสังสิมวพลมมาจะมาหาเทวาสัพเพยาขาปรายันติพอมมาจะมาหาเทวา อภิราภาปวันตุเมมหาปุญญมหาราภปวันตุเมมีแต่พาหุหันติอุนามาอุนาโมพุทธายะวิราตายโยวิราโคนายะ วิราหิงสาวิราชาสิวิราตาสา วิราอิติโย ควรพาสามาหมามาพุนภัสสะตวาหุมสามปจิตฉามิ เพ่งเพ่งบาบาหาหารือ อาสังสิมวลรมมาจะมาเทวาสัพเพยาขาปรายันติโอมาจะมาหาเทวาอภิราปาปวันตุเมมหาปุญญมหาราภปวันตุเมมีแต่ภาหุวจิติ โอยนามาอุนาโมพุทธายะวิราตายโยวิราโคนายะวิราหิงสาวิราทาติวิราตาสาวิราอิติโยควรภาสามามามาพุทธาสสะสวาหม สามปจิตฉามิเพ่งเพ่งภาบะหาหารือรือาสังสิโมลมมาจะมาหาเทวาสัพเพยาขาปรายันติโอมาจะมาหาเทวาอภิราภาปวันตุเม มหาปุญโยมหาราภพวันตุเมมีแต่ปาหันติัวนามาอาุนาโมพุทธายะ วิราตายโยวิราโคนายะวิราหิงสาวิราทาติ วิราตาสาวิราหิติโยควรภาษามานามาควรภาษาสวาหมสามปจิตฉามิเพ่งเพ่งภาบาหาหรือ อาสังสิมวมลมมาจะมาหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติอมาจะมาหาเทวาอภิราปาปวันตุเมมหาปุญโยมหาราภวันตุเม มีแต่าหัวจิตหัวนามาอุนาโมพุทธายะ วิราตายโย วิราโคนายะ วิราหญิงสาวิราทาสิวิราตาสาวิราอิติโย ควรภาษามา ธรรมาพุทธัสสะตวาหมสามปจิตฉามิเองเพงพาบาหาหารืออาสังสิมวลลมมาจะมาหาเทวาสัพเพยาขาปรายันติ ขอมาจะมหาเทวะอภิราภาปวันตุเมมหาปุญโยมหาราภปวันตุเมมีเตวภาหัวติควรนามาอุนาโมพุทธายะ วิราตายโยวิราโคนายะ วิราหิงสาวิราทาติวิราตาสาวิราอิติโย ควรภาสาะมามามาควรภาสาสวาหมสามปจิตฉามิเพ่งเพ่งพาบาหาหรือ อาสังสิมวมลมมาสมาหาเทวาสัพเพยาขาปรายันติอมมาจมาหาเทวะอภิราภาปวันตุเมมหาปุญโยมหาราภปวันตุเม มีแต่ความหัวจิตอุณามาอุณโมพุทธายะวิราตายโยวิราโคนายะ วิราหิงสาวิราทาสิวิราตาสาวิราอิติโย ควรภาษาไมานามาควรภาษสสวาหมสามปจิตฉามิเพ่งเพ่งภาบาหาหาตุรืออาสังสิมวมลมมาจะมาหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพอมมาจะมาหาเทวา อภิราคาปวันตุเม มหาปุญโยมหาราภปวันตุเมมีแต่ปาหวจิติวนามาอุนาโมพุทธายะ วิราตายโย วิราโคนายะ วิราหิงสาวิราทาสิวิราตาสา วิราอิทิโย ควรภาษามามามาควรภาษาสวาหมสามปจิตฉามิเพ่งเพ่งมาบาหาหรือ อาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาตาเปยาขาปรายันติโอมาจะมหาเทวาอภิราภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาราภพวันตุเม มีแต่ความหัวจิตัวนามาอุนะโมพุทธายะ วิราตายโย วิราโคนายะ วิราหญิงสา วิราธาติ วิราตาสวิราอิติโย ควรภาษาไมามามาควรภาษาสวาหมสามปจิตฉามิเพ่งเพ่งพาบาหาหารือรืออาสังสิมวมลมมาจะมาหาเทวาสัพเพยาขาปรายันติอมมาจะมาหาเทวา อภิราภาปวันตุเมมหาปุญโยมหาราภปวันตุเมมีแต่ภาหุานติควรนามาอุนะโมพุทธายะ วิราตายโยวิราโคนายะ วิราหิงสาวิราทาติวิราตาสาวิราอิติโยควรพัสสะมามามาพุทธัสสะตวาหมตามปจิตฉามิเพ่งเพ่งภาบาหาหารือ สังสิมมลมมาจะมหาเทวาตัพเปยาขาปรายันติอมมาจะมหาเทวาอภิราปาปวันตุเมมหาปุญญมหาราภปวันตุเมมีแต่ฟ้าหัวจิต ควรนามาอุนาโมพุทธายะวิราตายโยวิราโคนายะวิราหิงสาวิราธาติวิราตาสาวิราอิติโยควรพาสัมมามาพุทธาสสะวาโห สามก็จิตฉามิเพ่งเพ่งบาบะหาหารือรือตาสังสิมวลลมมาจะมาหาเทวาสัพเพยาขาปรายันติโอมาจะมาหาเทวาอภิราภาปวันตุเม มหาปุญญมหาราภพวันตุเมมีแต่ปาหัอาติควรนามาอุนาโมพุทธายะ วิราตายโยวิราโคนายะวิราหิงสาวิราทาติ วิราตาสะวิราอิติโยควรภาษามามามาควรภาษาสวาหมสามปจิตฉามิเพงเพงภาบาหาหารือ อาสังสิมวมลมมาจะมาหาเทวาสัพเพยาขาปรายันติโอมาจะมาหาเทวาอภิราภาปวันตุเมมหาปุญโยมหาราภปวันตุเม มีแต่าหัวจิตพุทามาอุนโมพุทธายะวิราตายโยวิราโคนายะวิราหิงสาวิราทาสิวิราตาสาวิราอิทิโย ควรทัสสะมานิมามาควรทัสสะสวาหุมสามปจิตฉามิเพ่งเพ่งบาบาหาหาอืรืออาสังสิมวงลมมาจะมาหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติ มมาจะมหาเทวะอภิราภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาราภพวันตุเมมีเตวฟาหุจาติอุณามาอุณโมพุทธายา วิราตายโยวิราโคนายะวิราหิงสาวิราทาสิวิราตาสาวิราอิทิโยพุนพัสสะมามามาพุนพัสสะสวาหมตามปจิตฉามิเพ่งเพ่งภาบะหาหารือ อาสังสิมวมลมมาจะมาหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติอมาจะมาหาเทวาอภิราภาปวันสุเมมหาปุญโยมหาราภพวันตุเม เตปาหุหันติควรนามาอุนะโมพุทธายะวิราตายโยวิราโคนายะวิราหิงสาวิราทาสิวิราตาสาวิราอิติโย ควรภาษาไมามามาควรภาษาสวาหมตาม็จิตฉามิเพ่งเพ่งภาบาหาหารืออาสังสิมวมลมมาจะมาหาเทวาสัพเปยาขาปรายันติโอมาจะมาหาเทวา อภิราปาพวันตุเมมหาปุญโยมหาราภพวันตุเมมีแต่ปาหุหันติพุนามาหุนาโมพุทธายะวิราตายโย วิราโคนายะ วิราหิงสา วิราธาติวิราตาสาวิราหิติโยควรภัสสไมามามาพุทธัสสะตวาหมสามปจิตฉามิเพ่งเพ่งบาบาหาหรือ อาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติอมมาจะมหาเทวาอภิราปา็วันตุเมมหาปุญโยมหาราภ็วันตุเม มีเตปาหามหวานจิตควรนามาอุนะโมพุทธายะวิราตายโย วิราโคนายะ วิราหิงสาวิราทาสิวิราตาสวิราอิทิโย ควรภาษามามามาควรภาษาสวาหมตามปจิตฉามิเพ่งเพ่งภาบาหาหารือรืออาสังสิมวลลมมาจะมาหาเทวาสัพเพยาขาปรายันติ โอมมาจะมาหาเทวา อภิราปาปวันตุเมมหาปุญญมหาราภปวันตุเมมีแต่ปาหุหันติอุณามาอุณโมพุทธายะ วิราตายโยวิราโคนายะวิราหิงสาวิราทาติวิราตาสะวิราอิติโยควรภาสามามามาพุทธัสสะสวาหุมสามปจิตฉามิเพ่งเพ่งบาบาหาหารือ อาสังสิโมพรมมาะมหาเทวาสัพเพยาขาปรายันติโอมาจะมหาเทวะอภิราปาปวันตุเมมหาปุญโยมหาราภปวันตุเมมีแต่ปาหัวติ พุนามาอุนาโมพุทธายะ วิราตายโยวิราโคนายะ วิราหิงสา วิราทาติ วิราตาสะวิราอิทิโยควรทัสสะมามาพุทธาสสะตวาหม สามปจิตฉามิเพ่งเพ่งภาบะหาหารือรือ อาสังสิมวลมมาจะมาหาเทวาสัพเพยาขาปรายันติอมาจะมาหาเทวาอภิราปาปวันตุเม มหาปุญโยมหาราภพวันตุเมมีแต่ปาหวจิติวนามาอาุนาโมพุทธายะ วิราตายโยวิราโคนายะ วิราหิงสาวิราทาติ วิราตาสาวิราอิทิโยควรภาษามามามาควรภาษาตวาหมสามปจิตฉามิเพงเพงภาบาหาหารือ สังสิวมลมมาจะมหาเทวาสัพเพยาขาปรายันติโอมาจะมหาเทวาอภิราปาะวันสุเมมหาปุญโยมหาราภะวันสุเมมีแต่พาหัวจิต ควรนามาอาหุนะโมพุทธายะวิราตายโยวิราโคนายะวิราหิงสาวิราทาสิวิราตาสาวิราอิติโยควรทาสาะมามาควทภาสาสวาหม สามปจิตฉามิเพ่งเพ่งมาบะหาหาอืรืออาสังสิมวมลมมาจะมหาเทวาสัพเพยาขาปรายันติโอมาจะมหาเทวาอภิราปาปวันตุเมมหาปุญโย มหาราภปวันตุเมมีแต่ปาหัวจิควรดามาอุนะโมพุทธายะ วิราตายโย วิราโคนายะ วิราหิงสาวิราทาติวิราตาสาวิราอิติโย ควรภาษามามามาควรภาษาสวาหุมสามปจิตฉามิเพ่งเพ่งภาบาหาหารือรือาสังสิมวมลมมาจะมาหาเทวาสัพเพยาขาปรายันติ อมมาจะมาหาเทวะอภิราภาพวันตุเมมหาปุญญยมหาราภพวันตุเมมีเทวะาหุอาติวนามาอุนาโมพุทธายะ วิราตายโยวิราโคนายะวิราหญิงสาวิราทาสิวิราตาสาวิราอิทิโย ควรพาสสะมา มามาควรภาสาตสวาหมสามปจิตฉามิเพ่งเพ่งบาบะหาหาอรือ